a Sfântului Cuvios Gerasim de la Iordan. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, ca Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de toți vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl iitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Cu curgerile lacrimilor tale, Nerodirea pustiului ai lucrat și cu suspinele cele dintr-o adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare și te-ai făcut luminătorul lumii, strălucind cu minunile sfinte cuvioase Gerasim, Părintele nostru roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Limba să nu tacă și gura să nu se ostenească, aducând laude celor ce din tinerețe au alergat, la purtarea cea nevoioasă a duhovniciei, că din iubirea sa Domnul a revărsat har de iubire în inimile deschise lui, întru care ai strălucit și tu. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințeniei, iubire lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințenii, părțile lichiei adunat de chemarea slujirii dumnezeiești, te-ai ocolit cu frica de Dumnezeu și cugetul dumnezeiesc dobândind. Ai lăsat cele stricăcioase și trecătoare. Bucură-te, tinerețe luminată de lumina învierii, Bucură-te, viață neirosită în alergări de șarte! Bucură-te că adâncul pustiei ți-a fost cetatea și școala. Bucură-te că lechia ai părăsit pentru te baida Egiptului. Bucură-te în toate înțelepțite. Bucură-te că ai găsit comoara din țarină Bucură-te că pe cele multe le-ai lăsat, pentru sărăcia îndestulătoare. Bucură-te, cel ce inima smerită, ai făcut-o dar tuturor. Bucură-te, izvor nesecat al iubirii lui Dumnezeu. Bucură-te, țarină roditoare, de cele mântuitoare. Bucură-te, punte, peste hotarul blestemului strămoșesc. Bucură-te, Sfinte Părinte, Gerasim, chipul Sfințeniei, iubirii lui Hristos. Bun! sfințeniei, iubirii lui Hristos. Sfânta Biserica a Dreptei Credințe, corabie pe valurile ridicate de furtuna păcatelor noastre s-a vădit, din care mulți s-au pierdut, neștiind a merge pe ape, neavând în cuget și sfințiri trisfânta cântare. Aleluia! Aleluia! Tot de la trup și de la diavol vin rătăcirile, curse ascunse în căile în care umblăm, dar cetatea Iisus Hristos este de necucerit și peste toate lumina Lui priveghează. Bucură-te, martor al biruințelor ortodoxiei, Bucură-te cel ce te-ai ridicat peste înșelare. Bucură-te că iubirea de adevăr te-a scos la liman. Bucură-te că întunericul ereziei lui Eutihii ai biruit. Bucură-te, rug prins! nu pentru litera legii, ci pentru trăirea iubirii Mântuitorului Iisus. Bucură-te că lângă Sfântul Eftimie cel Mare ai redobândit calea, adevărul și viața. Bucură-te, îmbogățitule prin lepădare, Bucură-te că ai plâns îndelung rătăcirea bucură-te că pravilă de foc ai aprins, fără foc, în pustie. Bucură-te, inimă ce arde, mai puternic decât flăcările materiei. Bucură-te, pârlojitorule al tuturor celor nevrednice. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințeniei iubirii lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, sfințeniei, iubirii lui Hristos. La pantâiului botezat, la Iordan ai fost trimis de Sfântul Eftimie cel Mare, să adun oile risipite ale turmei Mântuitorului Lumii și sfințitorul apelor toate, de jos, de sus, prin cântarea neîncetată și zbăvitoare. Aleluia! făcut din inima ta biserică Domnului, căci fără de margine a fost și iubirea ta pentru cele făcute și binecuvântate de Domnul. Bucură-te, dar al iubirii lui Hristos, bucură-te, cuiba Sfântului Duh, Bucură-te, binecuvântarea Tatălui Dumnezeu! Bucură-te, Cel ce tot postul mare, de săvârșit ajunai! Bucură-te, unitule, doar cu Hristos! Bucură-te, deșert de netrecut, pentru necredincioși! Bucură-te, bucuria nevoinței! Bucură-te, câmpie roditoare, celor iubitori de Hristos. Bucură-te, viță cu rod de viață veșnică, Bucură-te, nor cu apă dumnezeiască, Bucură-te, altă năstrapă, mai cuprinzătoare decât prima, Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințeniei iubirii lui Hristos. moartea pe moarte călcând, viață veșnică a izvorât Dumnezeu tuturor celor ce urmează. Sfântul lui Juc pe grumaj și lașează, așează, odihna cea lucrătoare aflând, veșnic bucurându-se cu cântarea. Hallelujah. Taină și lumină, șoaptă și strigare, bucurie în nevoințe, ajunare în despunătoare, deșert verde, furtună neprimejduită, blândețe nestricăcioasă și stăpânitoare, iubire din iubirea lui Dumnezeu te-ai arătat. Bucură-te, candelă aprinsă Mântuitorului lumii, Bucură-te, cetate, a preamăritului împărat ceresc. Bucură-te, trezorerie a mângâietorului! Bucură-te de vărsare din nesfârșitul fluviu al iubirii Sfintei trăim. Bucură-te, palat nestricăcios al faptelor bune! Bucură-te, săgeată slobozită spre cer! de arcul monahismului. Bucură-te, armă de care doar iadul și păcatul se înspăimântă. Bucură-te, piatră în care Domnul lovind cu dragostea sa a izvorât apa via rugăciunii. Bucură-te, grădină mai frumoasă, decât poate vedea ochiul lumii. Bucură-te plâns auzit, doar de înger și bunul Dumnezeu. Bucură-te, destulătorule, al celor ce se satură, doar cu rostirea cea Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințeniei iubirii lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, sfințeniei, iubirii lui Hristos. Căutat erai de toți ce aflați nevoințe și te-ai făcut ca oaste dumnezeiască, taină peste fire, tămăduitorule alăurii, cel ce de săvârșit ai cântat, Aliluia! Peste firea a fost alcătuirea ta, pentru că peste fire te-ai nevoit, aducând la firea cea din tâi cele pierdute din ascultare. Bucură-te, biruitorule aliatului fără de arme! Bucură-te, blândeții zvorâtă din iubirea lui Dumnezeu! Bucură-te, împărate, ce ai stăpânit peste regele fiarelor! Bucură-te, foc ce pârzolește vrăjmășile diavolești! Bucură-te că leul a ajuns paznic la dobitoace prin dragostea ta pentru Hristos. Bucură-te, cel ce din contrarii ai făcut armonie de rai. Bucură-te că smerenia ta a întors cele pierdute, Bucură-te că din animale ai făcut fraz de ascultare duhovnicească. Bucură-te că leul a ajuns ca mielușelul. Bucură-te că ai smerit pe cel ce înfricoșează omenirea. Bucură-te că leul cel fioros te-a urmat până și dincolo de hotarul vieții vremelnice. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințeniei iubirii lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, sfințeniei, iubirii lui Hristos. Ai împlinit ascultarea cea mare iubind pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, ci pe aproapele ca pe tine însuți, întorcând înțelegerea desăvârșită a creației și lumina în ochii tuturor, oameni și fiare, cu îngerii toți cântând, Aleluia! Aleluia! fapta și adevărul, urmând lui Hristos în iubire. Crucea ai aflat prin care pe cei ce te urmau îi scăpai de frica satanei, îi tămăduiai de neputința lumească, trecându-i hotarul păcatelor, cel de netrecut fără de răstignirea într-o dragostea lui Dumnezeu. Bucură-te cel ce ai înțeles că Dumnezeu este iubire. Bucură-te că ai iubit înseamnă a asculta și a împlini. Bucură-te pământ ce ai rod dumnezeiesc. Bucură-te că ai dat hrana ta tuturor celor urmau pe Hristos. Bucură-te că în pustiu ai fost grădinarul vieții veșnice. Bucură-te că ai așezat pravilă dumnezeiască în cei dornici de dumnezeire. Bucură-te că ai îngăduit focul numai în inima ta. Bucură-te că acest foc a părzolit toată răutatea potrivnicului. Bucură-te că sărăcia ta a fost desăvârșită. Bucură-te că nădejdea ta scară la rai s-a făcut. Bucură-te că în iubirea ai urmat stăpânului tuturor. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul sfințeniei până și împlinirea voii lui Dumnezeu, pusnicia cea lepădată de toate cele lumești, aduce tuturor bogăția mântuirii. Aleluia! Aleluia! Viețuirea ta cine o poate înțelege și urma, îngerul în trup omenesc, care ai dăruit tuturor ucenicilor tăi postul de săvârșit, roditor al rugăciunii, rugului aprins și împlinirea vieții. Bucură-te, potir sfânt, al posturilor mari! Bucură-te că pentru rugăciunile și nevoința ta, Domnul a făcut pustia Iordanului mai bogată decât toate trezoreriile lumii. Bucură-te că șaptezeci de puznici luminau calea mântuirii a celor ținuturi. Bucură-te că toți aveau o inimă și un suflet viețuind apostolește. Bucură-te, miere duhovnicească celor râvnitori! Bucură-te, amăreală, tămăduitoare, pătima și lor! Bucură-te, cale tainică ce duce la rai! Bucură-te că doar focul dragostei lui Hristos lumina și încălza chilile voastre. Bucură-te, umbrire, ce descoperi tainic, strălucirea soarelui nostru, Hristos Dumnezeu. Bucură-te, răcoare tuturor celor ași de Bucură-te, rău de foc dumnezeiesc, ce arzi uneltirile vrășmașului. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințeniei iubirii lui Hristos. Bun! sfințeniei, iubirii lui Hristos. Taina Sfintei Cruci, taina jertfei iubirii, taina unirii ce nu perea păcatului o trecem, taina chipului omului robit, în căutarea Domnului a împlinit-o în are dându o cu rugăciunile tale. Aliluia! Toate le-ai lepădat pentru a dobândi tot de la unicul Dumnezeu cel întreit sfânt, pe care l-ai slujit și de la care ai dobândit turmă alasă, cuvântătoare. Bucură-te, îmbogățitule, prin părăsitoarea toate cele lumești. Bucură-te, prescură din aluatul dumnezeiești iubiri, Bucură-te că din lut ai devenit, cu voia Domnului și credința ta cea dreaptă, părtășire de Duh Sfânt. Bucură-te, foc, cine ai încălzit spre coacerea duhovnicească. Bucură-te, rază din lumina cea nesfârșită și fără de pată. Bucură-te, lumină cea lungă întunericul din noi! Bucură-te, casă unde Domnul a găsit adăpost! Bucură-te, palat al desfătărilor duhovnicești! Bucură-te, ocol, pentru oile cuvântătoare! Bucură-te că timpul și moartea nu te-au atins cu nimic! Bucură-te că astăzi ești mai puternic, curat și luminat ca ieri. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințeniei iubirii Lui Hristos. Bucură-te, asin chipul sfințeniei iubirii lui Hristos. Mierea din faguri la oaltă strânge și albina și musca, ursul și omul, deopotrivă hrănindu-i, vindecându-i și alinându-i, astfel a fost și cântarea ta, astfel sunt și rugăciunile tale acum. Aleluia! Aleluia! iadul și slăbiciunile noastre omenești, cel ce n-ai avut ca arme decât credința, nădejdea și dragostea, că și noi cu ele înarmându-ne să-ți urmăm la rai. Bucură-te că asprele tale canoane au ridicat jugul păcatelor și al neputințelor. Bucură-te că te-ai făcut mai hrănitor decât mierea, Bucură-te că învățăturile tale revarsă și astăzi bună mireasmă duhovnicească. Bucură-te alergare, mai iute ca fulgerul la tronul Sfintei Trăimi, pentru iertarea păcatelor noastre. Bucură-te, credință ortodoxă, ce în moi împietrirea sufletelor dobitocești. Bucură-te, nădejde în viața cea veșnică, ce topești cu focul iubirii orice ură. Bucură-te că iubit ai fost de Domnul, după iubirea cu care ai iubit creatura lui Dumnezeu. Bucură-te, îmblânzitorule al pustiului din noi! Bucură-te, pietricică din mozaicul cel mare al patericului! Bucură-te că bucurie te-ai făcut nouă tuturor robilor lui Dumnezeu! Bucură-te, Cel ce te-ai lăsat stăpânit pentru a te stăpâni de la tot răul și vicleșugul. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințeniei, iubirii lui Hristos. Bun! găsim chipul sfințeniei, iubirii lui Hristos. Împreună viețuitori ați fost sfinților părinți, de la Iordan și Palestina și Egipt și Sinai și Rait, cu mulțimile de sfinți mucenici și cu toți îngerii în chip văzut și nevăzut, dar știut și adeverit ați cântat. Aleluia! Aleluia! biserica luptătoare a Domnului decât la ceruri, în sânul cel blând al lui Avram, acolo unde cei ce n-au vrut să cunoască odihna, să adună în cete pe cete, în cântare îngerească să audă și să cânte. Bucură-te, rod al marii iubirii a lui Dumnezeu! Bucură-te, spic ce sfințirea ai copt! Bucură-te, vin cel înveselești pe însuși Dumnezeu! Bucură-te, smerenie ce ai fost înălțat la timpul cuvenit! Bucură-te, căleul grăitor! Diavolul n-a avut pe cine înghiți! Bucură-te, treime biruitoare, Sfinte Gerasime și Sfinte Sava și Sfinte Teodosie. Bucură-te că sinaxarul cel tainic al bisericii triumfătoare l-ai umplut cu cei chemați de Domnul. Bucură-te că și astăzi pe cei ce te urmează îi miluiești Bucură-te, pilda dreptei credințe, ce ai luat bunurile neveștejite ale slavei. Bucură-te, gură pecetuită, spre grăirea de rău. Bucură-te, dulce grăirea Sfintelor Scripturi, Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințeniei iubirii Lui, Hristos. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfinței În pustiul Iordanului ai trăit, dar grădină mai desfătată decât asemiramidei te-ai făcut veșnicule. Roada Duhului împlinind, taine ce se descoperă doar în cântarea trisfântă. Aleluia! Aleluia! Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el. A tunat glasul de tunet al Domnului, Sfântului Ioan Bogaslavul, Apostolul iubirii, ce o ai urmat. Bucură-te următorule de taine al Apostolului iubirii, Bucură-te, golitule de răutate, pismă egoist, zavistie și toate buruienile satanei. Bucură-te că iubind nevăzut pe Dumnezeu, de El te bucuri în veci. Bucură-te, iubire, care înseamnă jertfă a lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te, mucenicie albă, Bucură-te, fulgeratule al vestirii preasfinte! Bucură-te, rănitule, curan ducătoare de viață veșnică! Bucură-te că ai sângerat pentru Domnul nostru Isus Hristos și sângele Lui preascump l-ai băut! Bucură-te că ai mărturisit că Iisus Dumnezeu este în trup și cu trupul lui te-ai îndumnezit. Bucură-te cel închis între zidurile ce aduc singura libertate, iubirea lui Dumnezeu. Bucură-te, în îngrăditule, ce nu ai hotare, oriunde și oricând, aflându-te când ești chemat în numele Domnului Hristos, Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințeniei iubirii Lui Hristos. Bun! sfințeniei iubirii lui Hristos. Căutat erai de toți ce aflați nevoințe și te-ai făcut ca oaste dumnezeiască, taină peste fire, tămăduitorule alăurii, cel ce de săvârșit ai cântat, Aliluia! Ai înțeles cine este biritorul lui? și l-ai mărturisit cu gândul, cu cuvântul și cu faptele tale bune, arătându-ne tuturor de atunci și din veac că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, venit la noi prin apă și prin sânge. Bucură-te, Cel ce apa vieții, ai revărsat un locuri fără de apă, Bucură-te, Cel ce sângele în jertfă, fără de sânge, ai arătat-o celor botezați. Bucură-te, Cel ce ai arătat celor dornici calea, adevărul și viața. Bucură-te că ai hrănit cu cuvântul pe cei flămânzi de cuvânt. Bucură-te că și leul Iordan, necuvântătorul a trăit, în înboară raiului iubirii. Bucură-te, preamăritule de Dumnezeu, prin durerea dobitocului răpus de iubirea de tine. Bucură-te, feciorie odăslitoare de ucenici. Bucură-te mai curatule decât lumina soarelui. Bucură-te cel născut din Dumnezeu, care la El te-ai întors după călătoria prin viața aceasta. Bucură-te că la cina cea de taină te-ai arătat îmbrăcat în Hristos. Bucură-te că acum cu sfânta Fecioară, cu toți sfinții și îngerii față către față existi cu Dumnezeu. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințeniei, iubirii lui Hristos. te Sfinte Părinte Gerasim sfințeniei, iubirii lui Hristos. Așa cum oglinda reflectă orice chip sau lucru așezat înaintei, așa te-ai făcut cu oglinda de taină și iubirea Sfințeniei lui Hristos pentru care cu cutremur și liniște glăsuim și noi cu tine, cu voi toți ce ajungi la limanul ceresc. Aleluia! Aleluia! Aleluia! așa cum oglinda reflectă orice chip sau lucru așezat înainte, așa te-ai făcut tu oglinda de taină și iubirea Sfințeniei lui Hristos, pentru care cu cutremur și liniște glăsuim și noi cu tine, cu voi cu toți cei ajungi la limanul ceresc, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Așa cum oglinda reflectă orice chip sau lucru, așezat înainte, așa te-ai făcut cu oglinda de taină și iubirea Sfințenii lui Hristos, pentru care cu cutremur și în liniște glăsuim și noi cu tine. Cu voi cu toți ce ajungi la limanul ceresc, Aleluia! Aleluia, Aleluia. adunat de chemarea slujirii dumnezeiești, te-ai ocolit cu frica de Dumnezeu și cuget dumnezeiesc dobândind. Ai lăsat cele stricăcioase și trecătoare. Bucură-te, tinerețe luminată de lumina învierii, Bucură-te, viață neirosită în alergări de șarte! Bucură-te că adâncul pustiei ți-a fost cetatea și școala. Bucură-te că lechia ai părăsit pentru te baeda Egiptului. Bucură-te în toate înțelepțite. Bucură-te că ai găsit comoara din țarină Bucură-te că pe cele multe le-ai lăsat, pentru sărăcia îndestulătoare. Bucură-te, cel ce inima smerită, ai făcut-o dar tuturor. Bucură-te, izvor nesecat al iubirii lui Dumnezeu. Bucură-te, țarină roditoare, de cele mântuitoare. Bucură-te, punte, peste hotarul blestemului strămoșesc. Bucură-te, Sfinte Părinte, Gerasim, chipul Sfințeniei, iubirii lui Hristos. Bun! Sfințeniei, iubirii lui Hristos. Limba să nu tacă și gura să nu se ostenească, aducând laude celor ce din tinerețe au alergat la purtarea cea nevoioasă a duhovniciei, că din iubirea sa Domnul a revărsat harul de iubire în inimile deschise lui, întru care ai strălucit și tu. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfințeniei, iubire lui Hristos bucură Sfinte Părinte Gerasim, chipul Sfinței Sfinte Preacuvioase Părinte Gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Armă tare având împotriva tuturor măestriilor celui potrivnic înfrânarea, vitejește să călcăm în picioare toate meșteșugirile lui. Sfinte Preacuvioase Părinte Gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Străbătând scara dumnezeieștilor virtuți, te-ai ridicat la înălțimea privirilor cele înțelegătoare, și ai primit de la Hristos arătările cele curate ale dumnezeieștilor taine. Pentru aceasta, purtătorului de Dumnezeu Gerasime, pe tine cu dreaptă credință te cinstim și strigăm, slavă lui Hristos celui ce te-a întărit, slavă celui ce te-a încununat pe tine, slavă celui ce a săvârșit prin tine tuturor tămăduirii. Sfinte preacuvioase, Părinte Gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, aprinzându-te de dorirea celor de sus, asprimea pustiului Iordanului, mai mult decât toate dulcețile lumii, ai socotit-o, acolo plecându-se ție fiara cu ascultare până la moarte, cu jale pe mormântul tău s-a săvârșit. Într-acest fel, preamărindu-te Dumnezeu, pe care roagă-L pentru noi, Părinte Gerasim. Sfinte Preacuvioase, Părinte Gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În văpaia patimilor, nefiind nici de cum ars, Părinte Gerasim, te-au dat întru totul din cer roa darurilor lui Hristos, pe care cu dragoste neîncetat îl cântai ca pe un Dumnezeu al tuturor. Sfinte preacuvioase, Părinte Gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe Împăratul Hristos în inima ta din pruncie, primindu-L de Dumnezeu purtătorile Gerasime, locaș frumos al darurilor și al strălucirilor Lui cele dumnezești, te-ai arătat slăvindu-L pururea. Sfinte preacuvioase, Părinte Gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepțite de Dumnezeu, Părinte Gerasim, întraripându ți gândul tău cu credință spre Domnul, nestatornicia celor lumești ai defăimat și pe umerii tăi luându-ți crucea stăpânului tău. Celui din cer ai urmat, supunând judecății trupul cel cu a nevoie de înfrânat, cu nevoințele pusniciei, prin puterea Sfântului Duh. Sfinte preacuvioase, Părinte Gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvioase Părinte Gerasim, viețuind purura prin pustietăți, prin pește și prin munți, ai căutat pe Dumnezeu prin credință și l-ai aflat precum ai dorit, cu sufletul neclintit, întărindu-ne prin faptele cele frumoase, de fiecare dată, și aducând la Hristos izbăvitule mulțimile călui mărilor. Sfinte preacuvioase, Părinte Gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toată viața ți-ai petrecut-o în liniște multă, în zalem și în lacrimi, și monahilor îndemnător, prin credință t-ai făcut. Împodobindu-te cu sărăcia și înfrumusețându-te cu frânarea străin și trecător pe pământ, t-ai arătat. Pentru aceasta ai aflat desfătarea bunătăților de Dumnezeu fericite. Sfinte preacuvioase, Părinte Gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pe aprinzându-te de dorirea celor de sus, asprimea pustiului Iordanului mai mult decât toate, dulcețile lumii ai socotit-o. Acolo plecându-se ție fiara, o ascultare până la moarte jale pe mormântul tău s-a sfârșit. Într-acest fel, preamărindu-te, Dumnezeu, pe care roagă pentru noi, Părinte, Gerard. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Gerasim și cu ale tuturor oștilor îngerești, miluiește-ne pe noi. Amin cu curgerile lacrimilor tale, nerodirea pustiului ai lucrat și cu suspinele cele dintr-o adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare și te-ai făcut luminătorul lumii strălucind cu minunile sfinte cuvioase Gerasim, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.